Մեր բոլոր գործողությունները Ալաչինի միջանցքով կրում են մարդասիրական բնույթ։ Բոլոր գործողությունները իրականացնելուց առաջ մանրամասները եւ բոլոր, ասենք, գործընթացի հետ վերաբերյալ բոլոր մանրամասները, այդ թվում նաեւ տեղափոխվող անձանց անձնական տվյալները փոխանցվում են համապատասխան բոլոր որոշում կայացնողներին եւ միայն նրանցից համաձայնություն համաձայնություն ստանալուց հետո մենք իրականացնում ենք մեր շարժը Լաչինի միջանցքով։ Այս մոտեցումը թույլ է տվել, որ առ այսօր մենք անվտանգ ձևով տեղափոխենք բուժառուների եւ մարդկանց, ովքեր որ նպատակ ունեին, այսինքն վերամիավորվելու իրենց հարազատների հետ։ Կոնկրետ տվյալ այս միջադեպի հետ կարող եմ ասել, որ բոլոր մանրամասները քննարկվում են համապատասխան որոշում կայացնողների հետ, փակ դռների հետևում գրում են կոնֆիդենցիալ բնույթ եւ չենք կարող հանրայնացնել այն։